Mirë mëngjesi Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së Good morning Mirëmëngjes, Blendi Si je Jeri Vënde, vënde Nëse mund ta dëgjoni Jerin, sot në mëngjes Kjo është Jeri Po, Unë patjetër, ka, gjithë kohën. Gjithë domethën. Është thënë. Është grip domethën. Temperaturë jo. Temperaturë jo. Jo, okay. Është duke kaluar, ka kaluar këtej nga nga gocat, e çuditshme, vetëm gocat zë. Është Olta dhe pastaj ma ka, po, kaluar. Bëni kujdes çuna se më jo, kanë. Jo, nuk i kap mesh këtu kam vështirë. Kaloi te ju, po. Jo, më. Ja, ne këtu kemi qenë çdo ditë. Dëgjoj mirë. Ah, ka lezet. Mhm. Gjithsesi, inshallah nuk ju kalon jo. Ja, mirë, okay, dakor. Se nuk eh, nuk duam ta kërkojmë kështu me bukën në trastë. Ja, absolutisht. Mirë mëngjesi që të gjithë mirë se keni ardhur. Miq të dashur është programi i datës 18 mars. Mhm. Uh -huh. Vitit 2015. Ne do ta hapim zyrtarisht tani në Club FM në 104, kuice muzikë, të ftuar, alegri, Etj, etj. Jepi Olta. Pyesja për fatin. Ora 7:02 minuta. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1793, është shpallur shteti i parë republikan në Gjermani, Republika e Mainz nga Andrea Joseph Hoffman. Në vitin një mijë e tetëqind e trembëdhjetë, David Melville fitoi patentën për kandilin rrugor. Në vitin një mijë e tetëqind e pesëdhjetë, u themelua American Express nga Henry Wells dhe William Fargo. Në vitin 1858, erdhi në jetë Rudolf Diesel, inxhinier gjerman, shpikës i motorit që mban emrin e tij. Në vitin 1900 është formuar Ajax, klubi futbollistik i Amsterdamit. Në vitin 1905, Franklin Roosevelt martohet me Eleanor Roosevelt. Në vitin 1922, në Indi, Mahatma Gandhi u dënua me 6 vjet burg për mosbindje civile, por ai kreu vetëm 2 vjet. Në vitin 1931, kompania Schick nxori në treg për herë të parë makinën e rrojës elektrike. Në vitin 1946, u vendosën marrëdhënie diplomatike midis Zvicrës dhe Bashkimit Sovjetik. Në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet e nëntë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre europianë bënë të njohur planet e tyre për një aleancë që e quajtën Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior ose NATO. Në vitin 1959, presidenti Dwight Eisenhower nënshkroi një projektligj i cili lejonte emërimin e Hawaiit si shtet, i cili zyrtarisht u bë në 21 gusht. Në vitin 1965, Kozmonauti sovjetik Alexei Leonov bëri udhëtimin e parë në hapësirë. Në vitin 1966, Scott Paper filloi të shiste fustane prej letre me vlerën 1 dollar. Në vitin 1990, u zhvilluan zgjedhjet e para demokratike në Gjermaninë Lindore. Në vitin 1992, biznesmenja amerikane Leona Helmsley u dënua me 4 vjet burg për evazion fiskal. Në vitin 1992, Këngëtarja amerikane Donna Summer mori një yll në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 2002, doli në treg në Britani albumi solo i George Michael me titull Freak. This is Club FM 100.4. Don't mess me around nga Clare Maguire, miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7 e 11 minuta, po shkon 7:12 jeni me Blendin, Jerin, Altin, Oltën dhe Lorin. Ne jemi gjithë me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV sot ka premtuar për shi, është është diçka që ne duhet ta themi tani sepse sepse të gënjen në mëngjes. Në po, fakt, pra, ka dal dielli. Po ka dal dielli dhe është sot rrezik nuk ka shi. Duket sikur nuk ka shi. Po. E po, po kjo është hileja Altin. Në fakt sepse, Olta po më mhm. thoshte që diku nga ora 2 pikërisht do pra, ndryshoj. Do t'ja plasi. Oh my po. god. Ë uh, Nëse, megjithatë un un nuk do merr çadër me vete, nëse do bjerë jo, në orën 2. Po që ta mbash deri në orën 2 kështu si s'ka kuptim. Nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim, më mirë të lagesh. Edhe pak, e, e kupton? Gjithsesi, um, sot kemi kemi gjëra për të biseduar në klubin e mëngjesit. Dua që ta fillojmë um, me Jerin. Me jo jo, Jeri, Jeri lëre rehat, Jeri do të flasë sa më po, pak sot. Apo jo, Jeri, Jeri ka është trashur zëri, është gjithë grip, rrugët e frymëmarrjes janë të zëna. Ë, uh, çfarë kishim rrugicat, çfarë thamë, domethënë ka ka trafik domethënë te Jeri, po. Kështu që e lëm Jerin. Faleminderit Blendi. Ëm Ta dëgjon? E dëgjon? E tmerrshme. Por do të thosha Faleminderit. Gjergj Bojaxhi, Gjergj Bojaxhi, ëm ish drejtori i Keshit në kohën në kohën e Keshit, domethënë se tash i kanë ndruar emrat janë bër OSHEE e e e e etj etj, por por është Unë e dija, në fakt, sepse sepse nuk është është një sekret shumë i madh dhe ka qarkulluar, ë, si bisedë, por por tanimë është edhe e printuar në gazetë sot në mëngjes tek Shqipi për shembull, mund ta gjeni në faqen 6. Thot Gjergj Bojaxhi, kandidat pa parti për Tiranën. Gjergji ka vendosur pa parti. Pa parti. Oh. Gjergji ka vendosur që të kandidojë si ë uh, për, për kryetar për kryetar i bashkisë së Tiranës, ëm um, pa pa ndonjë sigël partiake. Uh mhm. -huh. Do thotë që që ai do të jetë i vetëm si një kandidaturë dhe propozim i shoqërisë civile dhe unë e di që ka ka mbështetjen e shumë njerëzve të ndryshëm. Ëm um, për shkak se ka disa gjëra, për shembull, Gjergji nuk është përfolur kurrë për uh, për uh, vjedhje, që është një gjë shumë e rrallë në vendin tonë, sidomos kur je uh, drejtori i KESH-it. E kupton, mm. drejtorët e mm. KESH-it, domethënë, Gjergji ka qenë midis uh, listave të miliarderëve tani. Shumë parave po, që i fluturonin po jo, po, nga në njëra anë në anën tjetër. Në anën tjetër. Ka një listë me me ish-drejtorat e KESH-it, të cilët janë po. janë bërë super të pasur, uh, duke bërë super uh, edhe Nuk ndodhen në Shqipëri. Ndër jo, jo dashurish. Ose ose ndodhen. Ose ndodhen, po por, nuk uh, dihet ku janë. Dritan Prifti është një prej tyre për shembull, si, si shembull, uh, si shembull uh, do e krahasoja në në tipologji, po them personazh. E, e para, kjo është kjo është një gjë që nuk është nuk është përfolur për për vjedhje dhe kjo është tepër e rrallë dhe ai Ai këtë e ka kam përshtypjen unë kalin e betejës. Domethënë integritetin, dinjitetin uh, personal, është, respektin për punën e, dhe dhe mosvjedhjen. Mm -hmm. Mosvjedhjen. Ja, është i përgatitur. Është i përgatitur, po. po. Ë uh, i shkolluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ë uh, ka punuar atje edhe në Wall Street, e, ka kaluar shumë kohë në ja, 13 vjet në Amerikë. Kështu që ka ka edhe këtë këtë lloj, uh, si thua, sfondi prej nga vjen. Megjithatë, përveç kësaj, përveç kësaj, nuk ka porositur asnjëherë vrasje. Nuk është nuk është thirrur asnjëherë në prokurori për të u sqaruar me ndonjë ku diun tash nga këto, s'ka vënë asnjë tritol. Po. E kupton? Dhe nuk ka ngrënë dreka dhe darka në në vende të ndryshme. S'ka ngrënë asnjë gjë. Nuk është më pranë. Gjëja nuk ha ngjala. Është kjo që është. Madje më thonë që është alergjik ndaj ndaj ngjallave dhe peshqve, po ëm po, kështu që gjë e mirë. Çfarë mendon ti? Do të votoje ti për shkakun? Po, unë rase. Mhm. Njevi. Domethënë nëse nuk e di, është shpallur apo jo si kandidat. Pra, pra, është e sigurt ai. Unë ja jap votën Gjergjit. Është e sigurt. Ti ja jap votën po. Gjergjit. Sa votojnë për Gjergjin këtu në klubin e mëngjesit? Për kë voton ti Jeri? Edhe unë për Gjergjin. Jeri. Edhe unë për Gjergjin. E ngritë ti. Edhe unë mund të votoj për Gjergjin, pse jo? Po. Pse jo, për Gjergjin. Tani ne s'e dimë se kush janë kandidatët e partive politike. Po këta kanë një të metë. Po. kandidatët që janë me partitë politike. Dhe dhe e, nga sa kemi parë deri tani, siç janë bërë listat për shembull për deputetë, siç janë bërë lista për, ku- apo kandidatë për këshillin bashkiak, të gjithë e të gjithë këto, ë këta të partive politike, Arti, janë pak si ato pupacetët që ose janë dy lloje. Lloji më i mirë është ai që qëndron varur, Ku ky lëviz uh, fijet nga po, lart? Nga lart. Po është edhe një lloj tjetër pupaceti, ai që i futet, që i futet dora nga pas, a ke po. parasysh që i lëvizet, i lëvizet goja kështu. Ai është në funksionin të dy njësoj. Ai është tmerrshëm. Ë? Funksionojnë të dy njësoj se nga një dorë tjetër manovrohet. Po e di, po. Dakor, dakor. Po kam, ç'është? Por nuk do që ta dëgjojnë të shpis. Ëm um, një sondazh që Zaloshnja ka bër, mm. Eduard Zaloshnja ka një firmë që merret me me statistikat e tjera, thotë që 33% e qytetarëve të Tiranës do të preferonin të votonin. Tam. 33% i bie fiks 1/3, do të 33.33333. Por uh, do të preferonin të votonin për dikë që nuk është i përfshirë në parti yep. politike. Që nuk vjen me, siç është shprehur Gazeta Shqip tu, Bled, Bledar Hoti kam përshtypjen është artikull shkruesi, pa spaletat politike. Po. Në mos mhm. jesh me uniformën e PD-s, të PS-s, të LSI-s apo në një ndonjë ndonjë nga këto nga këto uniforma të zakonshme. Kështu që sot do i pyesim klubin e mëngjesit, çfarë mendoni për një kandidaturë të pavarur për qytetin e Tiranës, ku sigurisht që është Yes. Ora shënon 7:27 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur në program, miq të dashur, ju përshëndesim 7:20. 8. 8. Tani në klubin e mëngjesit. Mirë. Ëm um, kjo është pyetja që kemi për sot për ju. Uh, nëse hapni gazetat sot në mëngjes, do të shihni uh, po njëra prej tyre, jo të tjera, por gazeta Shqip ka në uh, qendër të faqes kryesore edhe edhe lajmin që Gjergj Bojaxhi uh, është kandidat pa parti për mhm. Tiranën dhe pyetjen do ta mbajmë të thjeshtë. A do të ishit të gatshëm që të votonit për një kandidat pa parti, një kandidat pavarur për eh, për kryeqytetin. Ëm ehm, um, në këtë lloj klime që është krijuar eh, sidomos këto kohët e fundit dhe këto javët e fundit me gjithë diskutimet, ëm ehm, ca njerëz tankohen në Facebook për shembull që thonë dosh për mëngjes, dosh për drek, dosh për dark. Ë uh, eh, dhe kjo për shkak të gjithë kësaj zallamahis së madhe ku kaq shumë vet duket sikur janë përfshirë dhe aq shumë aq pak merret vesh në fakt se çfarë çfarë ka ndodhur. Por që një gjë është e sigurt që që um, klima um, lloji i ambientit politik që është krijuar është i ngjashëm me të një pusete, nëse nëse mund të shprehem kështu. E, e, e piste, ke parasysh e mhm. gjithë gjëja, pa pa e padallueshme. Edhe errës madje. Po, siç janë ujërat e zeza, por nëse ti nuk i dallon se cila është llokma e mhm. cila nuk është, por që gjithsesi janë ujëra të zeza në përgjithësi dhe kjo duket sikur ka ka nisur të të bjerë erë të rënd, kështu që krijohet një mendoj unë të paktën, krijohet një lloj uh, uh, grope. Po, po, edhe edhe një lloj atmosfere ku njerëzit janë janë të lodhur nga nga kjo oferta e zakonshme. E para punë sepse oferta e partive politike, qofshin këto të majta apo të djathta, këto tradicionale dinozaurët e politikës, uh mhm. -huh. e para nuk është shpallur akoma, sepse ka, uh, domethënë është pazar, kam përshtypjen unë, ose mund ta quash uh, tregti, a mund ta quash diçka tjetër, por që nuk del emri i kandidatit për Tiranën, as nga PS-ja, As nga PD-ja. Nuk dihet, ne nuk e dimë, domethënë po shkojmë në zgjedhje pa e ditur se për kë do votojmë. I bie që të votosh vetëm siglat partiake apo të votosh ngjyrat e flamujve që ngrejnë këta çdo 2 vjet, herë në zgjedhjet e përgjithshme, herë në zgjedhjet vendore, por që zakonisht dihet se si është ajo, si është ajo shprehja, dihet se ç'mall ka Se është një, se është një shprehje. Po gjithsesi, domethënë ti ti nuk e di se për kë do votosh sepse akoma s'e kanë vendosur ata që që që, që vendosin se kush do të përfaqësojë ty. Ndërkohë del një personazh si Gjergj Bojaxhi me një lloj sepse ka ka disa gjëra për shembull që që janë në favor të tij, mendoj unë. E para ka ka përvojë. Ë uh, nuk është ka qenë zëvendës ministër, uh -huh. ka mhm. qenë drejtor në KESH, ka qenë drejtor në nuk dhe në gjithë këto vite ku ka qenë i përfshirë në sferën publike, nuk i ka dalë ndonjë ndonjë hyner, nëse mund të shprehemi kështu, si shumë të tjerëve. Ë uh, e dyta, pastaj është që nuk përfaqëson uh, këto ngjyrat as sherret e zakonshme politike. Po pyetja është, a do të votonit ju për një kandidat të pa parti? A do ta kishit të mundur që të shkëputeshit nga partia e zemrës, e shpirtit, dashuria, xhani që shumë njerëz kanë? Është tifoja e madhe politike që ndodh për të votuar një personazh uh, që nuk është pjesë e ndonjërës prej këtyre uh mhm. -huh. forcave, nëse mund t'i quajmë. Kështu që mund të jepni përgjigjet tuaja, nëse do të ishit për një kandidat të pavarur. Qoftë ky. Gjergj Bojaxhiu apo dikush tjetër, mund të jetë dikush tjetër, nuk është e thënë. Ëh, uh, jo, mendoj që Tirana, domethënë, duke qenë se është një qytet ku jetojmë nuk duhet të ketë detyrimisht një kandidat që të përfaqësohet nga një parti. Mm. Se është qyteti që jetojmë gjithë. Ideja është që duhet vendoset dikush që t'i bëjë punë këtij, mm -hmm. këtij qyteti. Mhm. Mm nga nga ana tjetër për shembull një kundërargument i asaj është që nëse vjen një njeri që nuk është me parti, atëherë partitë do t'i nxijnë jetën, do ia bëjnë punën të vështirë. Do të ketë fare. Edhe do thonë që s'do ketë asnjë gjë sepse mirë, po kjo është e paturpshme. Pastaj se i bie pra, që është kështu të vuajë, të vuajë, të vuajë Tirana, të vuajnë tiranasit, të vuajë qyteti, sepse sepse nuk është i tyre. Nëse keni vënë re, kjo ndodh. Nëse i bie kështu, po, është e vërtetë. Mhm. Që po sigurisht që ndodh. Ka ndodhur jo po vetëm në këto momente, ka 8 po, vjet që ndodh. Ndodhte kur ishte Rama, ndodh ndodh kur është Luli. Po. Po. Kështu që pastaj i bie që të rrëzojmë të qeverinë dhe të vëmë ca njerëz të tjerë. Po që njerëzit janë të lodhur nga sistemi në përgjithësi nuk nuk mund ta mohosh. Kështu që mund t'i përgjigjeni kësaj pyetje miq të dashur, a do të ishit ju të gatshëm të votonit për një kandidat Pa parti, e nëse po, për kë? A keni ndonjë propozim mund të thërrasim edhe për emra për shembull, në emra njerëzish që unë kam vënë re një gjë. Kam vënë re një gjë që janë një janë 100 200 veta, mm. një, me të paktën me 10ra e 10ra njerëz që që duan të zgjidhen kryetari i bashkisë së Tiranës. Që shumica e tyre mund të jenë nja pesë për shembull që edhe edhe ua jep të drejtën që të mendojnë për këtë. për shkak të përvojës, për shkak të formimit etj etj. Siç është rasti i Gjergjit për shembull. Po ka ca të tjerë, të cilët janë djem dhe vajza shumë të mirë, por që unë nuk mendoj se janë ë, s'kanë as mbështetjen, s'kanë as as, As eksperiencën e staturën, duhur. as eksperiencën, por që një një ego e madhe në këtë qytet. I bie që për shembull, po realisht e kam. Domethënë ka një ego të madhe Njerëz që ty s'ta pret mendja që ai në fakt ai i brenda vetes po ushqen shpresën që do ta zgjedhin atë kryetar eh, të bashkë. Do i bjerë telefoni për shembull dhe thotë eh, jam kryeministri. Hajde pak në zyrë. Edhe, edhe aty do marri sihariqin që është zgjedhur ai edhe edhe Kryetari kryetari. kandidat. Po janë janë ëndrra, janë ëndrra, janë ëndrra të, të shumë vetave. Dhe po thosha, nuk mungon egoja në këtë qytet. Ego të jashtëzakonshme në këtë qytet, domethënë që duan eh, duan të jenë në krye të në krye të punëve. Kështu që Ka. Gjë e mirë është kjo që të kenë ego njerëzit, po mm. Mendoj që ta kanalizojnë edhe në vende të tjera. Ka shumë ego të 100 kandidat jo, për vetëm të kryetarit të po, bashkisë. Po. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Ju mund të na shkruani në 069 20 70 222, 069 20 70 222, mund të vini edhe në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. facebook.com fraksion klubi i mëngjesit dhe na shkruani atje. Kjo është e fundit nga The Script quhet Man on a Wire. Burri mbi tel. Now I know I'm just a man on a wire. Oh. script. Yay, man on a wire. Më pëlqen kjo. Na na na na. Shumë melodiozë këta çunat. Gjithmonë, unë jam gati edhe për anagramën e ditës sot me miq të dashur, është momenti kur ne hedhim një fjalë të të të rrahur si si vezët që rrihen, s'merret vesh as e parmja as e pasmja as e bardha as e verdha por por ju mund ta ndani në të bardhë dhe në të verdhë siç thotë Altini madje madje mund ta futni prapë në zhguall 0-6-19-27-12-2 është një mëngjes i bukur që lind sot në Shqipëri plot diell, plot me diell. Olta vret mendjen se ç'do thotë Gena Ladio. E vras po nuk e gjen dot. Kujdes. Më po, i dalin gërmat. Pak nga pak Olta ti e ke afirmuar veten si një lojtare e fortë e anagramës, kështu që unë nuk do të shqetësohesha. Kështu që mos u tut. Megjithatë, un jam krenar, është fjalë e bukur, Gena Ladio. Gena Ladio. G E N A L A D I O. Cila do të jetë dhurata Olta? Do jetë një orë nga Prime Watches. O. O. O ose mbrapsht, O I D A L A N E G. Gena Ladio. Kujdes, është një fjalë. Mhm. Uh -huh. Është një fjalë që e përdorim relativisht shpesh, është një fjalë që përdoret, është një fjalë që përdoret. Gena Ladio, nuk është fjalë vetëm në shqip, është fjalë që e gjen edhe në gjuhë të tjera. Është internacionale. Është ndërkombëtare, është një fjalë që që është në shumë gjuhë, kam përshtypjen unë që mm. rrënjën e ka latine. Megjithatë, Gena Ladio. Në shkollë më duket e hasim shumë apo jo? Mund ta hasim edhe në shkollë, në një lëndë. Duket se Olta në një lëndë të caktuar e ka gjetur. Gena Ladio. Po them që e kam gjetur. Në një lëndë të caktuar e gjen Gena Ladio. Fatkeqësisht. Gena Ladio. Okej? Okay? Dakor. Dakor. Dakor. Dakuerdo. Dakuerdo. E meqë ra fjala, dje po e thoshim që Benjamin Netanyahu duket mm, sikur po. mund të humbasë zgjedhjet në Izrael sepse është i dyti në sondazhe. Mm. Ka marrë 30 vende në parlament Likudi, partia që ai përfaqëson duke surprizuar ditën e zgjedhjeve. Ishin numëruar deri para pak minutash 99% e të gjithë votave, votuan dje ata dhe u sqaruan sot në mëngjes, kaq ishte. Ëh dhe duket sikur ka shumicën. Partia që vjen e dyta në Izrael, që është partia quhet labor në anglisht e punës, ë mhm. uh -huh. uh, ku konkurronte Herzogu, Yitzhak Herzog, është me 24 vende. Me 24 vende. Megjithatë asnjëra parti nuk ka mjaftueshëm për të për të për të qeverisur e vetme. Kjo ndodh shumë shumë rrallë pothuajse asnjëherë në Izrael, gjithmonë ka nevojë për një koalicion. Megjithatë Benjamin Netanyahu Me shumë gjasa mund të jetë në vazhdim prap uh, kryeministri i i Izraelit. Siç po shikojmë nga lajmet sot në mëngjes. Megjithatë ne kemi palë zgjedhje që janë duke ardhur. Miq të dashur, data është 21 qershor, është vendosur data e zgjedhjeve për uh, bashkitë dhe komunat në të gjithë vendin. Ne sigurisht do të mblidhemi edhe këtu në Tiranë për të votuar një kryetar uh, të ri bashkie dhe ju e dini që qyteti ynë ka probleme nga më të shumtat, sepse Në këtë qytet janë ndërtuar pafund pallate, janë shkatërruar pafund hapësira publike, janë atrofizuar lagjet, kanë humbur formën fushat e sportit, nuk ka më se ku të shkojë. Edhe megjithatë, megjithatë në këtë lloj katrahure që është krijuar në Tiranë ka njerëz që vijnë në krye të bashkisë me një oreks um, të pamatë për të ndërtuar akoma, për të shkatërruar edhe atë pak pakogjë, pakogjë që ka mbetur në Tiranë. Në mënyrë që fëmijët tanë ne t'i rrisim um, në shtëpi. T'i rrisim uh, siç thonë brenda në shtëpi ose uh, tek shkalla maksimumi. Ose t'i çojmë jashtë. Po. Ose t'i çojmë jashtë. Po mirë, ata vetë ata vetë që e ndërtojnë dhe i shkatërrojnë qytetet në këtë mënyrë e gjejnë uh, mënyrën ose jetojnë jashtë shtetit mm. me familjet e tyre, edhe pse qeverisin brenda shtetit, po jetojnë jashtë shtetit, ose jetojnë jashtë Tirane minimalisht në supervila. Po në në në lëndina e në ka park në korije, po. e kupton, me kroje e me me ku di unë tash me gëmusha ku ku sillen vërdall ata vetë, ciu ciu cër nëpër nëpër këto, por në Tiranë nuk rrinë. Në Tiranë nuk rrinë sepse smogun, pluhurin, tymin, betonin, zhurmën duhet ta hanë qytetarët e këtij qyteti. Kështu që pyetja është për juve, Jeni të gatshëm për të votuar uh, për një tjetër kandidat të kësaj kategorie të radhës, pra që do të ngrejë më shumë kulla, do të hapë më shumë beton, do të do të shkatërrojë më shumë hapësira publike, do të ndërtojë më pak hapësira sportive, do të gënjejë më rëndshëm në ato që premton, do thotë s'ka më ndërtime në Tiranë, dalin tjera. S'ka më ndërtime në Tiranë, yp ca tjera këtu. Edhe Tirana uh, humbi çdo formë, parku i liqenit po po humbet uh, territoret park faktikisht. E pra, tash domethënë mm. kokoshi një thelë. Juve a do të votonit për një kandidat tjetër, një kandidat të pavarur është pyetja që bëjmë sot, juve mund të vini në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, ku ne kemi shkruar meqë e kemi marrë spunton nga lajmi që është sot në shtyp, miq të dashur Gjergj Bojaxhi e ka shpallur që do të jetë do të jetë një kandidat pa parti për kryeqytetin, cili do të ishte, ë, uh, cili do të ishte opinioni juaj për këtë a do të votonit për një kandidat pa parti dhe nëse po për kë? Se nuk është e thënë që të kufizohemi tek një emër, mund të ketë emra të tjerë që janë gjithashtu shumë të mirë, po t'i dëgjojmë. Okej, okay? kështu që ju mirëpresim në klubin e mëngjesit, mund të na shkruani Florence and the Machine tani, what kind of man është titulli i pyetjes? Çfarë lloj burri apo çfarë lloj gruaje do t'i duhej këtij qyteti? Mbas pak. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Tove Lo miq të dashur me Talking Body Tani në Club FM në 100.4 Dua që të bëj një pyetje nga lajmet Meqë jemi tek lajmet dhe ju e dini Se çfarë ka dominuar gjithë këto javë Trutë e kthyer në vezë të rrahura të shqiptarëve Scrambled eggs Mmm, and tossed salads. Ej, ej. Ej, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Atëherë, atëherë, ë uh, sipas uh, mediave, edhe gazetarëve që e kanë ndjekur nga pranë këtë situatë, e gjithë çështja Doshi, nëse mund ta shprehim kështu, meqë ra fjala uh, deputeti i Partisë Socialiste Doshi ka qenë sërish në komun, uh, në prokurori dje ku ka ka thyer heshtjen dhe ka thënë se uh, se ka prova ë uh, dhe se do të dali gjatë hetimeve gjithçka do të zbardhet që ai tregon të vërtetën. Megjithatë, pyetja që unë kam për ju është kjo. Ka kaluar, keni parasysh numrat dhjetorë. Mm. 10, 20, 30, 40, 50, 60, e me radhë. të pyeturit, të thirrurit në prokurori për të për të deponuar mbi këtë çështje, për të folur mbi këtë çështje. Po. Që janë uh, miq, shokë, familjarë, vetë deputetët uh, Doshi, Frroku, Fufi etj etj. E kalojnë këtë numër. Cili numër? E kalojnë apo jo? Janë bërë të paktën, është një numër dhjetor, pra është një mm. numër i plotë. Po. Kujdes. Janë bërë të paktën kaq vetë, kaq vetë që kanë vajtur edhe kanë folur në prokurori Dhe është një numër buçko, po them. Cili është ky numër? Dhe pyetja tjetër, a mendoni se do të zbardhet çështja e Doshit? Ja, ja, ja, tash. Mos i kompliko gjërat. Okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ajo është tek është Fevziu sot në darkë. Mendoni çështja do të bëj. Kështu është bërë tash. Vazhdon seria 333. Ëm Okidoki. Okidoki. Okidoki. Shumë mirë. Ndërkohë kemi edhe një pyetje për juve sot si temë në mëngjes, uh, edhe për shkak se koha është e tillë, uh, zgjedhjet po afrojnë, kandidaturat tani janë shpallur. Pyetja është, a do të ishit ju të gatshëm që të votonit për një kandidat të pavarur, pa parti, siç është uh, Gjergj Bojaxhi që ka shpallur për uh, për kryetari i Bashkisë së Tiranës. Uh -huh. Dhe po mësoja meqë ra fjala që në Shtëpinë e Bardhë kishin dërguar një zarf I kanë dërguar presidentit një zarf me cianur. Oh, oh, oh, oh, një zarf me cianur. Sërish cianur. Sërish cianur në Shpinë e Bardhë. Oh my god. Uh, ka kaluar në fillim fare në testimin e parë që është bërë letrës se gjithçka kalon nëpër filtra kimikë etj etj që hyn atje. Nuk është vënë re gjë, por në në filtrin e dytë ka ngecur. Në filtrin e dytë është vënë re filtrin kimik që quhet mm, testin mm, kimik ka mm, ngecur atje. Dhe kur është hapur uh, letra, sigurisht shumë larg presidentit nuk e ka hapur, presidenti s'i hap asnjëherë vetë. por uh, është gjetur një një substancë si lëng qumështor, kanë thënë ata që dyshohet dhe pritet konfirmimi, por që dyshohet fort që është cianur. Cianur. Wow. E ka dërguar ka adresën e një personi, një burri, uh, të cilin shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e njeh qysh nga viti 1995, kur në atë kohë kur presidenti ishte Bill Clinton, dërgoi në Shtëpinë e Bardhë një zarf të mbuluar me kakapupu. me oh. me të me oh. numrin 1 dhe numrin 2. Të gjithë të PG-rat e mundshme, domethënë, ky i kishte i kishte mm. lyer mirë mirë ato dhe ja kishte dërguar presidentit Clinton në atë kohë. Kështu që është një person që njihet, adresa është e tij dhe ky herë pas here dërgon, "Oh, kishte dërguar edhe në 2012-ën Obamës, i kishte dërguar shishka nga këto me whisky dhe po. vodka këto shishkat e vogla." Po, i çonte pako me shishka, nuk dihet se çfarë. Po shishkat ishin me alkool, i blende alkool, na pi domethënë një gjë. Pas pak do të tregoj se pse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërtojnë një shtëpi të bardhë të dytë tjetër. Ekzakt, ekzakte si në çdo gjë me të parën, po. Wow. Kanë kërkuar për 8 milionë dje që të ndërtojnë shtëpinë e bardhë numër 2, që duket njësoj si e para, dhe do t'ju tregoj se pse po e bëjnë. Mbas pak. Tetë e nëntë minuta tani në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, mirë se keni ardhur Unë ju përshëndes, jam Blendi bashkë me Jerin, me Altinin, Oltën edhe Lorin çdo mëngjes me juve nga ora 7 në orën 10 Në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së. Dua t'ju kujtoj se anagrama për ditën e sotme është Gena Ladio Kujdes, në lëndën e gjeometrisë mund të duhet që të mësoni se si të hiqni një genaladio. Një genaladio do të kemi emrin e fituesit vetëm uh, për çështje sekondash tani në klubin e mëngjesit. Genaladio në 069 20 70 222 kjo lojë është për një orë nga Premium Watches. Faleminderit Olta, ndërkohë që Altini ka gati edhe zërin për ditën e sotme miq, çdo mëngjes neve dëgjojmë ne neve. Edhe ju bash. Dëgjojmë, dëgjojmë një zë. uh, cilin Altini e ka ndryshuar në mënyrë që ta bëjë të vështirë për t'u dalluar. Mm -hmm. Le të provojmë ta zbulojmë sot dhe nëse ja dilni, keni përfituar sot në mëngjes një kopje të librit Drita midis oqeaneve, është romani nga M.L. Stedman, uh, shkrimtarja australiane. Një libër shumë i bukur, një roman uh, shumë tërheqës. Drita midis oqeaneve është çfarë ne do të dhurojmë sot në mëngjes për atë që gjen se kujt i përket ky zë. Fundjavën mund ta kalosh mirë në Shqipëri, por më shumë ditë është pak problem, se variacionet nuk janë të shumë të shumta. Mm. Mm. Asnjë ide nuk kam. As e kuptova fare. Ah, edhe një herë tjetër, Altin Flet është për është duke folur për uh, fundjavat në Shqipëri, personazhi në fjalë. Çështja është të gjejmë se kujt i përket ky zë. Fundjavën mund ta kalosh mirë në Shqipëri, por më shumë ditë është pak problem. Mm. 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-20-7-10-2-2-2 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është një vajzë Po është aktore Jo, prezantuese oh, është një, prez oh, një vajzë prezantuese Duke folur për fundjavat Okej, okay, mirë, e vështirë, e vështirë. Ndërkohë kanë gjetur se numri i njerëzve që janë thirrur në prokurori për të për t'u pyetur në lidhje me me çështjen Doshi ka mbërritur në 40 vetë. 40 vetë. Imagjino. 40 vetë. Kush e ka gjetur? Bravo. Është Nehati fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo. Po. I lumtë. 20 70 222 cili është vendi që uh, ka vendosur të tërhiqet nga bashkimi europian është është lajm sot në mëngjes. Okej, okay, mirë, um, këto kemi për momentin. Ndërkohë fituesin e anagramës mund ta shpalli vetë Olta. Jepi Olta. Është diagonale dhe është Blerina fituese një ore nga Prime Bravo. Bravo. Bravo Blerina, të lumtë. Gena Ladio është diagonale. Mm -hmm. Diagonale. Me vërtetë. I lumtë gocës. Mirë. Mm -hmm. Ella Henderson do të vijë tani me Mirror Man në klubin e mëngjesit. Ne ju përshëndesim 8:13 minuta shkon ora në këtë çast. Jeni me Blendin Jerin Altinin Oltën dhe Lorin. Mbas pak ca gjëra të tjera kemi një frazë të fshehur dhe Ora është tani 8:18 minuta miq të dashur mirë se keni ardhur edhe një herë në klubin e mëngjesit ne jemi këtu nga 7 deri në 10 çdo ditë faleminderit shumë uh, dhe mirëmëngjes mirëmëngjes edhe ty atëherë tani do të do të pyesim pak për uh, frazën e fshehur kjo është lojë e thjeshtë unë do t'ju lexoj do të lexoj miq të dashur një një Tregim fare të shkurtër. Ëh. Mm -hmm. Detyra juaj është që dilni menjëherë me një shprehje frazeologjike. Një shprehje e gjuhës shqipe. Po, që ndodhet brenda. Kjo është e thjeshtë. Duhet t'ju paralajmëroj, është e thjeshtë. Inkuizicioni i fshatit tonë vendosi ta dërgonte heretikun Arsim Thati në turrën e druve. Arsim Thati këmbëngulte se arsimi do t'u bënte mirë fëmijëve. Ndërkohë që kryepleqtë e fshatit e kundërshtonin duke i thënë se fëmijët nuk duhet të arsimoheshin, por të shkonin me lopët në kullotat. Kështu, kur Arsim Thati u kap gafil duke u mësuar fëmijëve alfabetin, kryepleqtë vendosën ta djegin në turrën e druve. Detyra për ta djegur i ra Gramoz Njomit. Druvarit të fshatit. Por zjarri zjarri u bë aq i madh sa që gramozi e pësoi dhe vetë. Shumë e thjeshtë. Mm -hmm. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja. Po, është është melodike të dëgjosh sot mëngjes historinë e djegjes së Arsim Thatit në turrën e druve. Kujdes pra cila është shprehja, shumë e thjeshtë që ndodhet aty brenda. Ta dërgoni menjëherë në 069207222. 069 20 70 222. 222. Okej. Mirë, Okej. fjalën e ka Jeri tani për të na treguar njërën nga historitë që ajo mbledh çdo mëngjes, jepi Jeri. Dhe faktikisht bëhet fjalë blendi për fshatin më të çuditshëm në të gjithë botën. Fshatin tonë. Jo. Ah, okay. Faktikisht ndodhet në jug të Japonisë dhe quhet Nagoro, Mhm. Nagoro. ose ndryshe quhet fshati i Dordolecave. Fshati i Dordolecave. Çfarë ka ndodhur në këtë fshat është uh, të gjithë njerëzit, pothuajse pjesa më e madhe e njerëzve që banonin aty uh, kanë ikur uh, duke e braktisur fshatin. Janë larguar nga fshati. Janë po. larguar drejt qytetit, mm -hmm. siç mhm. ndodh uh, përgjithsisht. Dhe uh, nuk dihet aktualisht se sa banorë ka, por është uh, është një numër shumë i vogël i njerëzve që jetojnë në këtë po. fshat. Po? Megjithatë, që mos të ndihet mungesa e njerëzve, një grua uh, ka vendosur që të bëjë dordoleca duke i vendosur në të gjitha hapësirat që kanë në fshat. Mm. Duke filluar që nga klasat që janë të mbushura me dordoleca. Shikoj këtë ishte edhe në Instagram, kishte në Instagram i vetë veçantë. Ëh. Mhm. Faktikisht kjo ka një pasion të veçantë për dordolecat se ka nisur të merret me këtë punë. Po, po i bën të mëdhenj. Vite më parë i po. bën sikur janë njerëz të vërtetë. Mm -hmm. bën njerëz prej druri, as mm -hmm. Të parin që ka bërë, faktikisht ka bërë 10 të parët, 13 vite më parë, dhe i ka vendosur në oborrin e saj e për të larguar shpendët e ndryshëm. Po. Dhe pastaj kur pa që fshati ishte po duke u braktisur dhe ngelur shumë pak njerëz. Vendosi që të bënte fqinjët. Vendosi që të bëjë dordoleca të tjerë duke i vendosur në të gjitha hapësirat e fshatit. Ah, pra, bukur. praktikisht ndodhen kudo dordolecat në shkollë, në bar, mm. në rrugë dhe duket sikur janë njerëz të vërtetë të cilët po merren. Kudo që shkon dordolecat i shikon. Është vërtet. Na, si quhet fshati dhe një Nagoro. Nagoro. Nagoro, fshati Nagoro më Në jug të Japonisë ndodhet fshati i Dordolecëve. Ajo ishte ishte e bukur. Unë po shikoja se në Instagram e kishin nxjerr këta, kishin nxjerr uh, kishin nxjerr se si për shembull uh, mm -hmm. kishte bërë një klasë, kishte bërë fëmijët, kishte bërë një profesor para tabelës së zezë atje. Sepse klasat janë uh, të braktisura, nuk ka më asnjeri që të shkojë. Po gjynah, çka ka ndodhur këtu? Po uh, kanë ikur duke u drejtuar drejt uh, po, qyteteve të mëdha. Po, po, po, nuk e di se ku. E shkatruan tokën. Megjithatë, Tsukimi Ayano ka vendosur që t'i zvendësojë të gjithë njerëzit që janë larguar me dordoleca. Okej. Okay. Faleminderit Jeri. Të lutem. Fshati Dordolec vendodhet në Japoni, miq dashur, mund të gjeni nëse kërkoni për Nagoro në internet do të gjeni ca edhe janë dordolec goxha të bukur si si vepra arti të mm, vogla. S'është fjalë vërtet uh, Është Jeri dhe Olta tani në klubin e mëngjesit. Kështu që është është koha për muzikë mendoj unë. Simple Minds do të këndojnë këngën Rockets tani në Club FM në 104 kur të kthehemi Dita është e bukur. Fatmirësisht ka diell. Është më bëhet qefi që nuk doli parashikimi i motit. Është këndshëm, është këndshëm Jeri. Do dali Jeri nga ora 14. Mm, nga ora 14 do dali, do dali shiu. Domethënë do dali shiu seç dielli del, por gjithsesi. Ë sot në klubin e mëngjesit kemi bërë një pyetje miq dashur, edhe në lidhje me një lajm i cili qarkullon në gazetat sot në mëngjes tek Shqipi mund gjeni që që uh, Gjergj Bojaxhi do të shpalli kandidaturën si uh, kandidat i pavarur për Bashkinë e Tiranës. Bashkinë e Tiranës Gazeta Shqip e ka e ka në faqen 6 këtë këtë lajm sot. Dhe ne ju kemi pyetur a do të votonit ju për një kandidat të pavarur për mhm. Bashkinë e Tiranës dhe përgjigjet janë uh, nga njerëzit. Po, po deri tani. Deri tani pozitive njerëzit thonë që po do të votonin për një kandidat të pavarur për kryeqytetin Gilman Bakalli për shkak na ka shkruar ai thot po me edhe po edhe unë ka vënë të mëdha. Bardhyli thot un po të kisha 150 vota do ja jepja. Jo sepse pres të bëjë mrekullira, por kësaj radhe vota duhet përdorur për të ndëshkuar. Thot thot ai po thot Arlinda, thot Gjergji thot një njeri me mjaft integritet. Arturi ka shkruar thot shqiptarët nuk do votojnë Gjergjin se kanë frikë se sjell ndonjë gjë ndryshe. Gjergjin e kam mik dhe është nder nder i madh thot që ta kishim kryetar uh, kaq europian urime Gjergji, por uh, gjithsesi Arturi mendon që shqiptarët nuk do ta votojnë sepse kanë frikë nga ndryshimi. Ë uh, Aleksi thotë po. Mhm. Mm mm -hmm. Dalisa thotë i vetmi person me qëndrim korrekt. Oh. Dhe unë jam dakord me këtë që thotë. Milana, Milana thot po, besoj është më kërkuesi dhe punëtori Orgesi shkruan po, po. dhe Iraida shkruan gjithashtu po. Asnjë jo deri tani. E vërtet. Por që gjithsesi është i vetmi i vetmi emër konkret ë uh, për Bashkinë e Tiranës. Forcat politike jo, po. nuk kanë shprehur asnjë asnjë emër, madje bëhet një lojë, domethënë ku testohen sigurisht që të gjithë uh, sondazhet e brendshme kanë kohë që që i sjellin i përsjellin, por a a, a është Për shkak se sondazhet nuk u japin rezultate të kënaqshme, a është për ndonjë arsye tjetër, unë nuk di ta them. Po se herë flitet Mimi Kodheli, Mimi Kodheli ka thënë që nuk do të jem unë. Ë, uh, herë flitet Erion Veliaj, pastaj kryeministri thotë që nuk do të jetë Erion Veliaj. Mm -hmm. Herë flitet Blen, uh, Blendi Klosi, pastaj thuhet që nuk është Blendi Klosi. Do të kush është? Pastaj nga PD-ja do të jetë Basha, apo s'do të jetë Basha. Po Berisha thotë të jetë Basha, Basha thotë nuk do jem unë. Ë, uh, kështu që nuk merret vesh. Të jetë Eno Bozdo vallë, edhe të mos e dim. Do është. Po edhe këtë se dim. As këtë se dim. E no. Se marrim dot në mend. Mund të ishte, por po. uh, siç tham dje, mund të ishte edhe prezantues televiziv. Kështu që. Madje mund të linte edhe pak mjekër. E vërtetë. Moj ti që e ke qef Eno bozën, uh, shpreh si e do, e do, madje mund këtë e ka marrë nga ty aty. Merr diçka nga ty dhe ja vë Enos. Po ku ti qenë? Nuk e kuptoj si e thua. Po pse e thua ti këtë? Si ta kuptojmë këtë që mund të linte edhe pak mjekër? I theu Olta thoni. Po si? Okay, Olta i prish. Dgjoni pak këtë zë. Miq të dashur i përket një vajze, por nuk e kemi zbuluar dot se kujt i përket. Unë s'kam as më të voglën ide, me thënë të drejtën. E dgjojmë. Fundjavën mund ta kalosh mirë në Shqipëri, por më shumë ditë është pak problem. Fundjavën mund ta kalosh mirë në Shqipëri, por më shumë ditë është pak problem. Pra në Shqipëri vetëm një fundjavë, dy ditë i bie maksimumi. Okay. Pastaj Të shtunën në mëngjes deri të dielën. Ej, po kush janë, më fal, eh, ku eh, unë nuk e di se kush është, kështu që po flas kështu, siç e thonë, qesim. Mm. Po kush janë këta që e kanë problem kaq shumë Shqipërinë? Po, se un kam për shembull u bëra një ku di unë herën e fundit që kam dalë nga Shqipëria, po eh, numërohen u bënë nja 100 ditë. Për shembull, s'është se kam ndonjë problem. Problem mbas dy po, ditësh, dita e tretë në Shqipëri është problem? Po pra ne këtu jetojmë, si e bëjmë ta? Mm? Ne këtu jemi për ditë. Nuk e di se do të thotë, domethënë nuk po flet për veten, është ashtu. Me sa duket nuk i shtyhet. Po kuptoj me thotë që vetëm një fundjavë bukur kalohet, domethënë. Po do të bësh fundjavë atë. Po ti dëgjoje, unë kam veshët në vend, dëgjoje se çfarë thotë, dëgjoje. Fundjavën mund ta kalosh mirë në Shqipëri, por më shumë ditë është pak problem. Po pra, pushimet thotë ajo, 10-15 ditë që merren pushimet për shembull. Kaq. Okej, mirë, faleminderit. Nuk dihet se kush është miq të dashur. Nuk dihet se kush është. Dërgo, a kemi ndonjë ndonjë përgjigje të saktë në lidhje me pyetjet nga lajmet? Cili është vendi që do tërhiqet nga Bashkimi Evropian? Islanda, faleminderit. Mm, Islanda, faleminderit. Xhelili fiton dy bileta për nasin e plenë. Bravo Xhelil, Islanda Bravo, ka Xhelil. vendosur të t'i japë fund antarësimit në Bashkimin Evropian, të tërhiqet nga antarësimi në Bashkimin Evropian. Kjo është interesante. Mirë, atëherë le të bëjmë një pyetje tjetër nga lajmet miq të dashur, meqë sot flasim pak për kandidatura për uh, kryeqytetin. E Gjergj Bojaxhi është në lajme si një kandidat pa parti, i pavarur që do të uh, do të garojë për uh, bashkinë e Tiranës. Po ju pyes se cila mund të jetë një grua nga Partia Demokratike që gjithashtu garon se gjithmonë presin një grua socialiste flitej Lindita Nikolla. Jo. Mimi Kodheli, jo. Ë, uh, po, ndoshta, jo, nuk e di. Jo, jo. Por uh, asnjëherë nuk flitet për një grua nga PD-ja, por ka nisur të flitet për një grua të Partisë Demokratike. Wow. Për kë? Altin ty do të pëlqej shumë, edhe mua më pëlqen. Uh -huh. Ne e vlerësojmë uh, e vlerësojmë këtë person, uh mhm. -huh. me thënë të drejtën, si unë si Altini, por kam përshtypjen edhe të tjerë, jo vetëm ne. Gabimet që duhet të evitoni kur blini këpucë. Të ngatërroni masën. Ky padyshim që është gabimi më i zakonshëm dhe gjithashtu është më i thjeshti për t'u evituar. Shumë femra shpesh blejnë një palë këpucë pa i provuar duke gabuar masën dhe duke i besuar numrit të zakonshëm apo duke u nisur tek intuita. Më mirë të mos përtoni kur bëhet fjalë për të blerë këpucët, masat variojnë edhe nga modelet. Provoni gjithmonë këpucët kur dëshironi t'i blini. Të mos i jepni një mundësi të dytë këpucëve tuaja të reja. Zakonisht këpucët ju vrasin që herën e parë që i vishni, edhe pse në sy të parë është një shenjë që tregon që nuk keni bërë shopping në mënyrën e duhur, përpara se t'i lini në dollap apo t'i falni, jepini atyre një mundësi të dytë. Provoni të ecni nëpër shtëpi në mënyrë që të kuptoni më mirë nëse ia vlen apo jo t'i mbani gjithë ditën në këmbë. Të bëni blerje pa kriter. Pyetja për t'i bërë vetes kur jeni në një dyqan këpucësh është, Këto këpucë me taka pesëmbëdhjetë centimetra më duhen vërtet? Duket si një gjë pa kuptim nëse jeni të pasionuara pas këpucëve, por është mirë të evitoni të blini këpucë që nuk ju shërbejnë dhe të cilat do të qëndrojnë në dollapin tuaj për një kohë të gjatë. Cilësia e materialit të këpucëve, Sigurohuni se çfarë po blini. Mbi të gjitha, nëse ju duhen një palë këpucë për t'i veshur çdo ditë, është mirë të preferoni këpucë lëkure të cilat janë dhe më rezistente. Të jeni skllave e brendit tuaj të preferuar. Firma nuk bën domosdoshmërisht ato këpucë të duhura për ju. Përpiquni të mos jeni fanatike për të blerë tjetër përveçse firmës që preferoni. Të ndiqni më shumë seç duhet tendencat. Fakti se një model i caktuar këpucësh është në trendet e fundit, kjo nuk do të thotë se duhet t'ju pëlqejnë dhe të shkojnë me personalitetin tuaj. Përpiquni gjithmonë të blini këpucë që ju bëjnë të ndiheni komode përveçse edhe me stil. Besojini instinktit për të bërë një blerje të mirë. Quabs, miq të dashur me Walk tani në klubin e mëngjesit. Miq, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë dua t'ju kujtoj se vetëm pak ditë na ndajnë në fakt eh, sot është data 18 nesër nis edhe panairi i shëndetësisë që zhvillohet në Tirana Expo Center. Është një panair i cili përveç ekspozimit të hallkave të sektorit shëndetësor dhe institucioneve shtetërore e private, si dhe sipërmarrjeve që veprojnë në fushën e mjekësisë, Është edhe një mundësi për t'u informuar dhe ndërgjegjësuar uh, nga ana e vizitorëve, bëhet fjalë uh, për rëndësinë e shëndetit vetjak, kontrolleve periodike shëndetësore, teknologjisë moderne që ekziston tani për diagnostifikimin dhe kurimin e sëmundjeve të ndryshme, por edhe një mundësi për të përfituar nga paketa me ulje që mm. këto, uh, si thua, uh, do të ofrojnë. Po, aktorë të, të shërbimit shëndetësor do të ofrojnë dhe një sërë shërbimesh të vogla, të gatshme që ndodhin mu atje në janë falas. Janë falas sigurisht në në panair. Që bëhet fjalë për kontrolli i vlerave të tensionit arterial, diabetit, kontrolle dhe këshillime dermatologjike, okulistike dhe dentare, ndërkohë për gratë dhe vajzat do të kenë mundësinë për të bërë edhe testin e mamografisë, kuptohet falas nga data 19 pra nga nesër deri në datën 21 mars. Mhm, mhm, mhm. Në kohën që, që ti po bëhesh gati për sa e njohim. Jam duke, jam duke bërë gati për sa e njohim, për çfarë uh, mund të bëjmë tani Eri, për shkak se koha na kufizon, është që vetëm të hedhim shortin, mm. të hedhim shortin e shikojmë se kush do të jetë viktima e lojës mbas pak këtu në klubin e mëngjesit, ndërkohë. Okay. Uh, Unë kam gati tre letrat, po i shkartis. Unë jo, nuk do të përzgjedh, unë thjesht po na. Unë po bëj këtë kështu. Eri Eri zgjidh njërën nga të treja. Okej, okay, e zgjodha. Ndërkohë Altin. Më vjen keq, por unë kam shpëtuar. Ti do të thuash më vjen mirë, por unë kam shpëtuar. E ti e di, unë s'digjem. Ehm, um, atëre, goca, goca dhe çuna, goca dhe çuna. Le të shpallim se kush është fituesi i Majlinda Bregut. Kush ka fituar, ehm, duke thënë Majlinda Bregu si një kandidate e mundshme nga Partia Demokratike për Bashkinë e Tiranës. Anjeza. Anjeza. Bravo Anjeza. Dy bileta për nosin e flex. Bravo Anjeza. Frazën e fshehur e kemi dhënë fituesin? Pa pim pa pa pam pa pa pam piri piri pi pam. Është rrëmbyer një person. Është rrëmbyer një person tek liqeni artificial. Mhm. Mm Ngjarja ka ndodhur uh, në mbrëmje ku një person e kanë rrëmbyer tre persona të tjerë. Oh. Edhe e kanë futur në një BMW. Ë uh, ky person që është rrëmbyer, akuzohet se ka bërë trafik droge duke sjellë drogë në Shqipëri nga ky vend. Nga cili vend? Mhm. Mm 069 20 70 222. Dëgjoni se ç'na u kënaqëm me lajme, lajme nga më të bukurat. Një person rrëmbehet. Në qoftë se ky ka qenë nga këta persona që sjell drogë Po, drogë. Se del në lajme ky, le ta rrëmbejnë të merren vetë, bëjnë çfarë duan. Ë, e vërtetë është. Një si edhe një jo, si nga Shqipëria, ja kështu ndodh. Jo, kam përshtypjen që ideja është këtu që që duhet të jetë një një gjë që ka të bëjë me atë lloj bote, domethënë me botën e këtyre. Kjo ka vite që nuk rrëmbejnë njerëzit, po. njerëz. Është rrëmbyer ky person pra dhe ky akuzohet se ë ka qenë një person i cili Flasim të qetë dhe privatisht mua, Jerit, Oltës dhe të gjithëve juve që jeni duke luajtur në 069 20 70 222 069 20 70 222 loja është pra sa e njohim kolegun kolegu është Altin Sulaj ky këtu ky këtu Altin Sulaj ë uh, që ka qenë në klubin e mëngjesit qysh nga dita e parë mm. po dhe vazhdon akoma mm. Okej, okay. gati? Altin na dëgjon Jo? Po, nuk na sikur s'iu përgjigjem. Nuk na nuk na dëgjon. Po mirë, unë kur të përgjigjem. Altin më dëgjon? Jo, jo, nuk të dëgjoj. Unë kur të përgjigjem, nuk do të thënë që do të dëgjoj Jeri. Nëse keni një gjë për të thënë thuaje. Okej, dakor. Atëherë, okej, tani ka filluar të dëgjojë muzikë, po nuk është e thënë se kjo nuk bën ndonjë ndryshim. Pyetja numër 1 për Altinin është kjo. Altin, goca përgjigjuni ju. Po, po, po. Edhe juve të po. nderuar dëgjues, mund të përgjigjeni pra në 069 20 70 222 kush ka tre përgjigje identike me të Altinit ka për të fituar një dhuratë në klubin e mëngjesit. Dhurata do të jetë nga Olta sot një kurs fotografie te Art Center Tirana. Dhe masazh. Gëzuar. Shëndet. Shëndet Lori, shëndet Lori. Fjalë e vërtetë. Pyetja numër 1 është: Altin, do të zgjidhje që të vuaje në trafik çdo ditë? Oj oj oj. Pra çdo ditë e jetës, Altini ngec në trafik. Trafik i tmerrshëm si ditën e verës. Apo, apo, apo do të zgjidhje që të kesh internetin më të ngadaltë në Shqipëri. Mhm. Kuptoj që Altini me internetin. Kudo që shkon Altini. Për shembull, shkon Altini në kafe ka wireless, në momentin që hyn Altini në në wireless, paralizon të tërë zonën. Ngadalësi totale. Vjen Altini në punë për të punuar, bën ndonjë gjë këtu? Po. www.google.com edhe sa vetas Google. Ëm, ehm, um, pra Altini të ketë internetin më të ngadaltë në Shqipëri, mm -hmm. apo Altini të ngecë në trafik të rënduar çdo mëngjes, çdo ditë. Trafik, okay. trafik, trafik. Okej. Okay. Interneti i ngadaltë, interneti i ngadaltë, interneti i ngadaltë. Çfarë do të zgjedhë Altini? Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Altin. Do të zgjidhje, do të zgjidhje. Mhm. Uh -huh. Të vishje rroba shumë të sikletshme. Por që të gjithë t'i komplimentojnë. Mm -hmm. Ah, po. Por që ti nuk ndihesh rehat. Nuk ndihesh fare rehat. Okej. Okay. Por të gjithë thonë Altin sa të bukura këto, Altin sa të bukur këtë xhaketë, ku i ke gjetur këto pantallona? Si qenka kjo, do ma lësh një xhiro këtë kapele, e ku di unë se çfarë, më pak syzet. Uh mhm. -huh. Por ti ndihesh shumë në siklet. Po. Kur i vesh, rrobat janë të parehatshme, apo të vesh rroba shumë të rehatshme me të cilat njerëzit tallen. T'i quajnë shëmtuara. Ai që vishet skandal. Por që ama Altini është kështu. Është si e shohin ata. Lirshëm, lirshëm fare, e kupton është është rehat tek. Është komod. Tek uh, siç thua tek uh, Perëndia. Është okay. rehat, është rehat. Pra rroba shumë të rehatshme, por që njerëzit i tallin apo rroba shumë të bukura, por krejt të parehatshme. Po po. Okej. Okay. Dhe pyetja numër 3 për Altinin është kjo. Altin, do të zgjidhje që të bëje një dush të ftohtë, akull, akull të ftohtë dushin, kurdo që të duash, në çdo moment që të duash, dush por të ftohtë. Apo gjithmonë. Oh, wow. Ujë akull, po them. Akull, dimër verë. Ah, okay. Dimër verë. Apo një dush të ngrohtë, por vetëm një herë në javë. Oh, baba. Oh. Dush i ngrohtë një herë në javë. Si te azili pleqve në Shkodër Të enjteve, lahet Altini Ose të dielave Ose të shtunën, siç është tradita Siç ka qenë Siç ka qenë, po Dhe për disa vazhdon të jetë Po, e vërtetë, e vërtetë, fatkeqësisht um, po. ehm, Atëherë, dush të nxehtë Vetëm një herë në javë Apo dush akull të ftohtë në çdo kohë Kur të dojë. Kur të dojë. Kur të dojë. Okej? Okay? 0692070222 ne do të vazhdojmë me muzikën. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur, do të kemi edhe Isidën këtu për lajmet e orës 9 deri atëherë. Have a nice day nga Stereophonics. Kënga që dëgjojmë tani në Club FM në 104. Oh, I am uh, happy. Ka ardhur uh, Nickelback me një grup të ri miq të dashur, më pëlqen kjo këngë e re. Uh, një grup të ri thashë, me një këngë të re. She keeps me up, quhet, uh, She keeps me up Nickelback nga Kanadaja. Uh, u martua ky tani, Avril Lavigne e futi në shtëpi. E kupton ajo merret me qëndisma, ku di unë se çfarë, ka bërë një këngë të lehtë dhe kanë filluar burrë grua tani të dominojnë uh, të dy kanadezë, të dy uh, yje rroku, Avril Lavigne, uh, Chad Kroeger nga ana tjetër. Mirë, jemi tani me përgjigjet e Altinit, do të bëjmë ballafaqimin midis Altinit dhe kolegeve të tij, Jerit dhe Oltës Hello. për të parë, për të parë, uh, nëse gocat kanë arritur që ta uh, parashikojnë Altinin ashtu siç duhet. Kemi tre pyetje. Altin, je gati? Gati, gati, okay. jam plotësisht gati. Në rregull, atëherë pyetja e parë për ty është kjo. Yes. Altin, do të zgjidhje që çdo ditë të vuash në trafik të tmerrshëm. Mhm. Mm çdo ditë. Ngjë për sysh, imagjino ditën më të po, keqe me trafik. Edhe di se festat e fundit kanë ndodhur shpesh herë. Jam i sigurt të ka ndodhur, jam i sigurt si shumë prej nesh. Ë uh, ose ose në anën tjetër mund të zgjedhësh që të kesh internetin më të ngadaltë në Shqipëri. internetin më të ngadalt në Shqipëri apo trafikun më të ngadalt çdo mëngjes. Do doja të zgjidhja internetin më të ngadalt në Shqipëri. Wow. Vërtet? Po. Që do të jetë gjithashtu një një një kokçarje Është kokçarje. Një trafik tërë ditën domethënë. Por që edhe në punë do kesh probleme. Duke qenë se internetin e ngadaltë. Pyetja nr. 2 për Altinin është kjo. I dashur Altin, do yes. zgjidhje të vishje rroba të parehatshme. Mhm. Çdo ditë për të cilat rroba do të merrje komplimenta pa fund nga njerëzit, edhe pse ti ndihesh në siklet se është një gjë që po të nget kështu nga pas, e kupton? Ëh, po, kuptoj. Ëh, pra të kesh rroba, rroba shumë, Shumë të parehatshme, e ti do të ndihesh në siklet, por njerëzit do të thoshin, "Altin çfarë atletesh? Hy, Altin këto xhinset ku m'i ke gjet këto? Kush t'i ban ashtu ja?" Fjalë vërtet. Mm. Ah, po në të kundërt, në të kundërt, të veshësh rroba shumë të rehatshme, shumë uh, të mira, komode, por njerëzit do të talleshin me rrobat e tua. Ka kohë. Altin, do të zgjidhje që të bëje dush të akullt. Mhm. Mm sa herë të duash. Po. Dush të akullt, pra imagjino një shtëpi ku s'ka buljer. Domethënë por uh, ka ujë me presion dhe uji shumë i ftohtë. E kuptoj. Apo të bësh dush të nxehtë vetëm një herë në javë. Do zgjedhi që të veshi rroba të parehatshme, por për të cilat merr komplimenta aty është zakonshme dhe të bëj dush vetëm një herë në javë, sepse po, po, po, rroba ka të mira. Ja ti rri. Imagjino të jesh rroba që çdo ditë me rroba të parehatshme çdo ditë. Unë keq fajta, unë kam unë kam ardhur dhe dhe këtu kam ardhur një javë pa u larë dhe ju s'e keni ashtu, kështu që ta kemi keq. Dyshoj fort në këtë pjesë. Madje duke ta njohur kokën, dyshoj shumë fort. Madje madje tani që flasim, po bën, po bën Ka hyrë në javën e tij të dytë. Sot edhe mund ta jo. besoj se unë dhe Olta e kemi problem me nuhatjen. Shpresoj të jem gjithmonë e bllokuar nga gripi. Të enjten e kaluar. Të shumë afër kolegë. Të enjten e të enjten e fundit të janarit. Është shkurt i kaloi. Jo. Pa pa komplekse. Okej, okay, mirë në rregull. Atëherë uh, do do të gjejmë uh, se kush është fituesi që ka parashikuar saktë Altin. Kjo loja, sepse uh, mm. njeriu ngrihet çdo ditë ndryshe, edhe mund të ndryshojë. Mund të ndryshojë edhe po, patjetër. Altini është i paparashikueshëm siç e ka provuar këtu në klubin e mëngjesit. Bravo Çop, ndërkohë dua që të bëj një pyetje nga kuici ynë me seri. Uh mhm. -huh. Do të nisim kuicin me seri tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Tema e të cilit sot është numrat. Okej. Okay. Numrat. Ky numër dyshifror, pa. Ky numër dyshifror është numri më i vogël prim. Mhm. Mm është numri më i vogël prim. Dy shifrat e të cilit janë gjithashtu numra prim. Po, e vërtet. Ky numër dyshifror është numri më i vogël prim. Mhm. Mm dy shifrat e të cilit veç e veç janë gjithashtu numra prim. Numra prim. 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-20-70-222 0-6-9-20-70-222 Cili është numri më i vogël prim Dyshifror pra Dy shifrat e të cilit janë gjithashtu Nesër hapet tek Tirana Expo Center miq të dashur edhe panairi i shëndetësisë. Dua t'ju kujtoj se përveç mundësisë për të parë atje gjithë këto zhvillime të fundit teknologjike, shërbimet që ofrojnë operatorë të ndryshëm, qofshin këta shtetërorë apo privatë në fushën e shëndetësisë, ju do të keni mundësinë që si vizitorë të këtij panairi të përfitoni edhe nga paketa me çmime të reduktuara që do të ofrohen atje, paketa në vijim pra për shëndetin tuaj e gjithashtu nga disa shërbime që kryhen mu atje në vend, të cilat Jeri do i përmendi një nga një. Për vajzat për shembull ajo më pëlqen mamografia, është shumë e mhm. rëndësishme po. Është vërtet. Mm. Ndërkohë do të ketë kontroll të vlerave të tensionit arterial. Matje tensioni po. Matje tensioni, mm. e shkurt, diabeti gjithashtu, kontroll dhe këshillim dermatologjik, okulistik dhe dentar gjithashtu. Në 19 deri në 21 mars është në Tirana Expo Center ndodhet tek ish praktikeri siç quhej dikur tani Tirana Expo Center, por kam përshtypjen që ka filluar të të rifitoj si thua ose të të rivendosi këtë emrin. Se kështu është, ne ajo më thonë te ish 21-shi, është sheshi Qemal Ataturk etj etj kanë kanë emrat e vjetër dhe emrat e rinj. Por gjithsesi, ok, mirë, um, vajti 9:22 minuta. Dua të shikojmë nëse kemi një fitues nga quizi ynë uh, i ditës së sotme. Është një quiz miq të dashur me numra, me numra dhe unë pyeta, cili është ai numër prim prim prim dyshifror që është i përbërë nga dy numra, të cilët gjithashtu janë veç e veç, veç, veç numra prim. Dhe është më i vogli i numrave prim dyshifror që është i përbërë nga dy numra prim. 23. 23 është e saktë. Bravo, e ka gjetur Elda, fiton dy bileta për në Cineplex. 23-shi është saktë dhe pse 11-a nuk është saktë? Sepse 11-a është numër prim, por 1-shi Nuk është nuk është numër prim. Kështu që ë uh, duhet apo apo e kundërta. Po jo, është e vërtetë. Jo, është e vërtetë. Okej, okay, mirë. Ëm ehm, um, atëherë, atëherë. Atëherë, ë uh, edhe një herë vajza, si e kishim? Elda. Elda, bravo. Pra, numrat prim janë ata që pjestohen me veten ose me njëshin, ëh. Mhm, mhm, mhm, mhm. Mirë, uh, dhe dhe dhe Uh, nuk plot nuk nuk e di, nuk e di. Gjithsesi, numër prim është, pjesëtohet me veten edhe me njëshin. Mhm. Mm pa mbetje, e rëndësishme është që quhet prim. Mm, okej. Okay. Mm. Mirë, uh, një pyetje tjetër në lidhje me numrat. Tani. Ky është numri i tasteve në një piano standarde. Mhm. Mm Cili është numri i tasteve? Të gjitha tasteve, të bardha dhe të zeza. Të zeza. Në një piano standard. 0-6-9-20-70-222 Cili është numri i tasteve në një piano standard Të ndihmoj pak është gjithashtu numri atomik i radiumit Mhm. Numri atomik i radiumit i njëjti, okay. i njëjti. Kujdes. Cili është ky numër? 069 20 70 222 për ata që luajnë me numrat 069 20 70 222. Unë do të marr një moment ë uh, për kënaqësinë tuaj dhe timen. Është një grup nga Barcelona që quhen uh, Gypsy Klezmer Orchestra. Okej. Okay? Orkestra Cigane Klezmer. Ta, uh, të cilët luajnë muzikë uh, cigane, por jo vetëm. Në këtë rast uh, kanë marrë për të luajtur një këngë që ju e njihni. Mm -hmm. Është një këngë shqiptare. Oh. Arbëreshe. Wow. Që quhet Lule Lu. Wow. I dëgjojmë pak, oh, a mund t'i dëgjojmë? Ah, atëherë ja ku janë uh, grupi cigan nga Barcelona që këndojnë Lule Lu. Ku vate Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora është 9:29 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104. Edhe në ekranin e Club TV. Edhe jeni janë së hundë, më thënë. Okej, mirë. Ehm, um, atëherë, atëherë. Hello. Do të tregoj pak për uh, për uh, IKEA-n, IKEA-n ju e njihni, edhe pse nuk ka IKEA në Shqipëri, por është uh, Është firma e madhe suedeze e përhapur në gjithë botën deri në kufi uh, pranë Shqipërisë tonë në Greqi, ku njerëzit mund të shkojnë edhe të blejnë mobilje uh, që montohen vetë me çmime uh, të lira, por edhe me dizenjo, po themi moderne, minimaliste etj etj. Kështu që IKEA ka famën e madhe. Por ajo çfarë ka ndodhur është që në në uh, Holland ku gjithashtu ka dyqane të shumta të IKEA-s, kanë vendosur uh, njerëzit duke u organizuar në Facebook që të luajnë kukafshehti. Do shkojmë tek IKEA dhe do të luajmë kukafshehti dhe del që në dyqanet e mëdha të IKEA-s ka shumë vende për t'u fshehur. Në fakt, nisja e, e kësaj tradite është bërë nga vetë kompania IKEA ku në njërin prej dyqaneve të tyre në Belgjikë, uh, vitin e kaluar, këta organizuan, IKEA organizoi një lojë kukafshehti. Dhe atje merrnin pjesë 500 vetë, të cilët u argëtuan me orë e me orë të tëra duke luajtur kukafshehti, duke u fshehur nën dollape, brenda dollapesh, nën krevate, ku di unë tash, si sa e gjëra këtu nga këto gjëra. Ëm um, dhe aq shumë më pëlqeu, uh, njëri nga organizatorët e asaj uh, e asaj loje thoshte që u lodhëm pafundësisht, po ishte një një gjë e paparë, u kënaqëm, u kënaqëm jashtëzakonisht duke luajtur kukafshehti tek IKEA dhe këtë radhë Në në dyqanin e tyre holandez, sipas faqes në Facebook ku janë organizuar, kanë ardhur të luajnë 32000 vetë. Oh, wow. 32000 vetë dhe uh, IKEA ka dalë me një njoftim për shtyp duke thënë që ju lutem shumë, janë shumë 32000 vetë. Nuk i mbajmë dot. Luajtur në një wow. dyqan janë janë shumë njerëz, nuk i nxë dyqani 32000 thosh ajo, mund të luajmë sardelesh, po doni por uh, por jo kukafshehti, plus kemi edhe një problem tjetër thonë ata, që ne e kemi shumë të rëndësishme që klientët tanë kur hyjnë në dyqan të jenë të sigurt mm. nga ana fizike mos u bjerë ndonjë dollap në kokë. Dhe nëse klientët fshihen nëpër dyqan ne e kemi të pamundur që të sigurohemi që ata janë të sigurt. Kom. Kështu që uh, 32000 vetë duan të luajnë kukafshehti tek IKEA. Edhe po mendoja ne IKEA s'kemi, po kemi dyqane të mëdha. Mund të luanim kukafshehti po, mund të shkonim po. te njëra nga këto dyqane edhe te një nga këto qendra tregtare. Të fshiheshin për shembull tek tek City Park ose tek Pom. Kaka, kaka. Jam këtu mbrapa, jam këtu mbrapa. Mirë, ndërkohë që kemi bërë një pyetje në lidhje me numrat, miq të dashur dhe unë pyeta, cili është numri i tasteve në një piano standard? Është gjithashtu numri atomik i radiumit dhe na kanë thënë se Është 88. Mm. Oh, është saktë, bravo i qoftë. E ka gjetur Tasha e para dy bileta. Bravo, i qoftë, bravo, i qoftë mirë, faleminderit. Bravo Tasha. Atëherë, mund të bëjmë një tjetër pyetje? La la la la la. Atëherë. Nistoret, mm. gërmat e para të emrit të të Torrës. Jo, jo, të kryeministrit ah, britanik. Ah, okay. mm. Nistoret gërma ose inicialet, siç ah. thonë ndryshe, të kryeministrit britanik David Cameron janë DC. DC. Po. Pyetja është në numra romakë. Mm. Në shifrat romake. Cila është vlera e DC-s? Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Si përkthehet David Cameron, si përkthehet David Cameron në numra romak, në vlera të numrave romak. Kthehemi pas pak, tani është koha për të dëgjuar muzikë miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. Ora është 9:33 minuta. Ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104 dhe nga ekrani Club Televizion jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjes Me Altinin Oltën edhe Lorin A jeni gati juve për të luajtur Sharadion goca Me gati E di që nga ora 7.75 e keni zgjedhur E vërtetë po, Kështu që u desh mhm, I bie që të keni pritur 2 orë 32 minuta Megjithatë ja ku jemi Kush ishte? Okej, okay, jo, nga që nga që po flisnim pa radhë, thamë që të mos flasë asnjëri, e kupton? Sepse në fakt e kishim ndarë se cili flet kështu. Olta s'm dëgjon fare. Jam un komandanti. Un, po. Okej, gati? Gati? E nisim? Gati. Sharadio! Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëre, do e gjeni apo t'jua gjejmë? Do ta gjejmë fjalën tuaj. Okay. Hajde pra gjeni. Fjala juaj është uh, diçka që hahet. Jo, jo. veprim. Është një sjellje. Jo. jo. Një ngjarje. Është një dukuri. Është një lloj. Është dukuri, një dukuri natyrore. Është po. diçka natyrore. Bie po. shi për shembull ose kështu. Po, Atëre ka lidhje me motin e keq. Jo. Jo. Ka lidhje me motin e mirë. Jo. Mund të vi kur t'i dojë kokrra e qefit. Është në tokë, ndodh në tokë. Jo, ne të tokës e shohim. Po. Ne të tokës e shohim. Ndodh në ndodh në qiell pra. Sigurisht. Ndodh në pra, po qiell, një dukuri që ndodh në qiell. Po. Është në mëngjes Jeri? Mund të jetë e bardhë si pambuk e vogël, e bardhë si pambuk. Atëherë Jeri do në darkë. Mund të ndodhi gjatë ditës, mund të ndodhi dhe gjatë natës. Mund të po. ndodhi dhe gjatë natës. Në të dyja rastet Jeri Fillon me e, e dhe e dhe jetën, e ka nevojë ta. Pra është errësimi i një trupi nga një nga një trup tjetër. Po. Që do ndodhi këtë premte? Po, mhm. kështu. Diellor apo hënor? Diellor. Diellor. Diellor. Okej, okay, u mor vesh pra se çfarë është, shumë e kollajt. Faleminderit goca. Po. Mund të ndodhi, mund të ndodhi kur t'i dojë qefi tha Jeri në fillim, pastaj tha, po ka një rregull, jo, ka një rregull, ka një rregull, ka një rregull, nuk e the ka një rregull Jeri. E the mund të ndodhi kur t'i dojë qefi. Mhm. Pastaj e shtova dhe thashë ka një rregull. Altini ti s'e ke mendjen deri në fund. Oh! Madje do ndodhi tre ngjarje të mëdha qiellore këtë të premte. Përveç kësaj. Kujdes Altin, mos e mos e bëj atë. Mirë, uh, kishim edhe një pyetje mm -hmm. në mhm. lidhje me me inicialet e David Cameron, DC. DC, miq të dashur, janë uh, gërmat e para të emrit të kryeministrit uh, David Cameron, britanik. Uh, britanik dhe dhe ne ju pyetëm se çfarë vlere kanë DC-ja në shifrat romake dhe vlera e DC-s në shifra romake është 600. 600 është e saktë. 600 në shifra romake DC. Floriana Garo. E sa? Bravo. Floriana Garo. Fundjavën mund ta kalosh mirë në Shqipëri, por më shumë ditë është pak problem. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Ingridi fiton librin Drita midis oqeaneve. Bravo, i qoftë Ingridi Drita midis oqeaneve nga M.L. Stedman është romani që Ingridi ka fituar mirë. Ndërkohë meqë jemi po, te loja po, te fituesit, lojën e Altinit e ka fituar Adi, fiton një kurs fotografie nga Art Center Tirana. Faleminderit Adit për pjesëmarrjen. Ndërkohë që Laerti ka thënë nga Kolumbia, pra e sillte drogën. E sakt, nga Kolumbia. Fiton dy bileta për në Cineplex. Drogën që vjen nga Kolumbia. Kokain kolumbian. Mhm, mhm, mhm, dhe këngën e ditës e fiton Bela. Mirë, bravo Bela. Un kam dy pyetje, un kam dy pyetje, ë, uh, të cilat, të cilat miq të dashur kanë të bëjnë njëra e para. Një nga lajmet, një nga Njëra është nga lajmet tani. Okej, okay, po hedhim të dyja. Atëherë, hedhim të dyja menjëherë po tash. Atëherë, pyetja nga lajmet është kjo. Ka një grup, ka një grup të rinjsh Ëm kanë qenë edhe këtu në në klubin e mëngjesit. Un kam dalë bashkë me ta edhe me djalin uh, për të protestuar, për të mbrojtur parkun e liqenit. Mm. Protestuar para kryeministrit, kryeministri hiç. Protestuar para bashkisë, kryetari i bashkisë hiç. Hiç. Të gjithë thonë do ta shkulim të keqen, do ta shkulim të keqen. Ëm por uh, por hiç nga nga fronti i i së keqes. Dhe dhe pyetja është, meqë jemi tek numrat, dua të pyes këta organizatorë të rinj organizatorë kanë bërë dhe një protest ë uh, që ka shifra brenda. Ka një protest me emër që thot mm mm mm mm. Uh mhm. -huh. Cili është numri që është përdorur në Po, bravo. Njëri e ka gjetur. Cili është numri që përdoret në emërtimin e kësaj proteste? Protesta ka një slogan, pra, dhe ka numër që përsëritet dy herë brenda. Cili është numri që përsëritet në protestën e çunave dhe gocave që protestojnë për të ruajtur parkun e liqenit. Pyetja e fundit që kam tani nga kuici me numra është kjo. Cili është numri i darkuesve Po e gjeta kush merr ka pra, ha dhe Oltës. Moj Olta. Po. Hallë është bërë lëre lëre tash. Okej. Ehm, Jepi Olta. Olta. Un po kam Ema ka thënë eklips e para, fiton dy bileta për në Cineplex. 173 mbaron numri. Mhm. mhm dhe mhm. po nuk e besohet, hajde shikojmë. Jo, jo, nuk ka nevojë, nuk ka nevojë. Atëherë do e bëjmë do bëjmë Sharadio duaj. Po, do bëjmë Sharadion, Sharadion ton, por para se të bëjmë Sharadion do të bëj pyetjen më të vështirë me numra që kam bërë ndonjëherë. Oh. Wow. Atëherë. Po kërkoj numrin më të vogël uh -huh. që Jules Verne ka përdorur në një titull libri. Për sharadën tuaj. Është sharadë, po. Okay. Jepini goca. Është send? Është send, po, është send. Send, po, send. Është send ka dy versione të tij, një i madh dhe një i vogël, por uh, a mund ta mbash në dorë një send të tillë? Të voglin, versionin e vogël mund ta mbash në dorë. Të madhin, versionin e madh mund të të mbaj. Të mban. Të mban. Kemi këtu në Jo, nuk e kemi këtu. Atëherë numri është numri më i vogël. Numri më i vogël i zgjedhur i i i përdorur në një nga titujt e librave të Jules Verne-it është numri 5. Një dashur. Dhe libri është 5 javë në një balon. 5 po. javë në një balon nga Jules Verne. Mm. Ëm 20 mijë lega nën det, rreth botës për 80 ditë, etj, etj. Dy vjet pushim. Dy vjet, dy vjet pushim. Ah, dy është dy vjet pushime. Është sa. Juli, juli, juli. Ju qetë gabim, e gabim. Edhe unë isha gabim. Si më doli nga mendja dy vjet pushime, kështu që juli që do. Dhe unë gabim. Mos ka një çuma, një burr. Është ora e falasë. 069 ti mbaron numri. 069. Dy bileta për nesër. Janë dy vjet pushime. 2 vjet pushime. Po, po. Pesë javë në një balon është afër, por jo e saktë. Okej, okay, Jules Verne, bravo, na ka thënë. Po balonën e ka gjetur Riku, fiton dy bileta për në Cineplex. Asnjë është shumë më ndër dy vjet pushime. Edhe unë e kisha harruar fare madje. Se më drejtë. Kur kisha të gjitha. Okej, mirë shumë. Bravo Juli, bravo Juli. Ikim? Ikim. E kemi mbyllur edhe për sot miq të dashur ne ju përshëndesim ju takojmë sërish nesër në të njëjtat valë, në të njëjtin ekran. Jemi klubi i mëngjesit në Club FM 104. Ciao. Mirupafshim, kalofshi bukur.